Merkatu goizian lambatunik eginian. Etxen kuek nahi gaberik merkatia hartunian. Eta giber Ogoita malau kantu eta ogoita malau kantariala kantari talde aurkezten dira Zuberoako kantariak izenburupeko bilduma hontan Zuberoako kantagintzaren erreferente den argitalpen hontan ogoi garren mendeko Zuberoako kantagintzaren panorama bat eskaintzea izan da helburu. Ramisel, michel em, nahi baduzu eh, nahi, ginuen eh, eh, agertu pan, panorama bat uh, Siberoko zer izan den gu guk uh, adinean etxina joaiten begira eta nor gure jaur denborako kantuak kantariak berkatu Eh, hor eh, lekuko lekuko tasun baten eh, gordatzeko eta eta hedatzeko eta gure helburua da ere e, gaztek ikas dizaten eta segi, segi dezagun kantatzen hori hori izan da gure xedea. Bai. Suazia elkartarekin bai, elkar lana. egin Bai, bai, bai, bai bai. bai, bai Suazian uh, Simunaranen grabaketak uh, egin ginituen. Simunek lan ikargaria egin du. Hor, beharrik eta materiel honekin egin du hori eta ari esker, uh, ari esker eh, ez da katea, eh, ostian aipatzen nuen Amerika mendetik hasi den kate hori ez da eten, eta mm, behar du, behar aitzina eh, segitu, ere. Hauntzen bada laborari, eta Babi izedetan eta Jean-Michel Bedasagarrek idatzitako aurkezpen eta azalpenekin osatua Zuberoako kantariak izeneko diska liburua dagoeneko salgai duzue elkar argitaletxarek. Bena jetza jeran beharik, bere beitak iehori. Hauntziku jenten yjantxak, Ez bantxa dienin arotza Horita gazna mahani ala Hae jodineko borta Hanbadekie betidanik nula karesa arotza Hauzen bat da gente lari, un kauza hori. Hartako zetzeren jinkuak emanik enarduri. Lotsaz mine ginen ziela, bata bestia kalgari